الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فقد تكلمنا في اللقاء السابق عن النجاه وعن اهميه معرفه حقيقتها واهميه معرفه اسبابها ذكرنا بعض المقدمات التي تتعلق بالنجاه <clears throat> Alhamdulillah Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam Terkirim untuk Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Dan keluarganya, para sahabatnya Serta yang mengikutinya hingga Hari kemudian Amma ba'd telah berlalu kita terangkan tentang sebab-sebab yang mendatangkan keselamatan dan sebab-sebab yang mendatangkan kebinasaan dan telah kita sebutkan beberapa mukaddimah pendahuluan tentang perkara tersebut وكان الكلام عن المقدمة الأولى أن الله ورسوله وأن الكتاب والسنة قد بينا أسباب النجاة وأسباب الهلاك بيانا شافيا كافيا وكان الكلام في المقدمة الثانية أنه إذا علمنا أسباب النجاة وأسباب الهلكة فإنه لا يصح لنا أن نسلك أسباب الهلكة ثم ننتظر النجاه dan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya dua pendahuluan tentang permasalahan ini pendahulu yang pertama yang telah kita sebutkan bahawa Al-Quranul Karim demikian pula sunnah telah menjelaskan secara gamblang tentang sebab-sebab keselamatan demikian pula tentang sebab-sebab kebinasaan Kemudian pendahulu yang kedua bahwa apabila kita telah mengetahui apa saja yang menjadi sebab-sebab keselamatan dan apa pula yang menjadi sebab-sebab kebinasaan maka tidaklah dibenarkan bagi kita sekalian untuk menempuh sebab-sebab yang membawa kepada kebinasaan lalu kemudian kita mengharapkan dan menunggu akan datangnya keselamatan itu. أما المقدمة الثالثة فهي أيها الإخوة الكرام أن تعلم أخي الكريم أن حسن الظن بالله إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة وأما مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى حسن الظن بالله وهذه قاعدة عظيمة نبه عليها ابن القيم رحمه الله بقوله ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل فإن العبد إنما يحمله على حسن إنما يحمله على حسن العمل ظنه بربه أن يجازيه على أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه Kemudian kita memasuki mukaddimah atau pendahulu yang ketiga bahwa hendaknya engkau mengetahui wahai saudara-saudaraku yang mulia bahwa berhusnuzan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah bisa dilakukan dengan cara melakukan sebab-sebab yang mendatangkan keselamatan tersebut. Adapun jika seorang melakukan sebab-sebab yang menyebabkan dia binasa, maka ini bukanlah tempatnya seseorang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk di antara kaidah yang agung yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di mana beliau mengatakan Barang siapa yang memperhatikan permasalahan ini Dengan sebenar-benar perhatian Maka dia akan mengetahui bahawa Berbaik sangka kepada Allah Itu hanyalah dibenarkan Dengan cara baik sebaiknya seseorang dalam melakukan amalan itu sendiri Karena sesungguhnya Seorang hamba Yang membawa dia untuk Berbaik sangka kepada Allah Allah adalah dengan memperbaiki amalannya ketika dia beramal dan memperbaiki amalannya maka dia pun berbaik sangka kepada Allah bahawa Allah pasti akan membalas apa yang telah diamalkan dari kebaikan dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima amalan-amalan tersebut di sisinya. فالذي يحمل العبد على حسن العمل هو حسن الظن فكلما حسن ظن العبد بربه كلما حسن عمله وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز وغرور maka yang membawa seseorang untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbaiki amalannya. Setiap kali persangkaannya kepada Allah itu baik, maka semakin baik pula amalannya. Adapun jika seseorang berbaik sangka kepada Allah lalu disertai dengan mengikuti hawa nafsunya, ini adalah merupakan bentuk kelemahan. Fa in qila bal yata'atta dhalik أي يتأتى حسن الظن بالله مع عدم حسن العمل ويصلح أن يحسن العبد ظنه بالله مع سوء عمله فإن قيل ذلك واستند فيه إلى سعة مغفرة الله ورحمته وفضله وغفرانه وأن رحمته قد سبقت غضبه قيل الأمر هكذا رحمة الله سبقت غضبه والله فوق ذلك وأجل وأكرم وأجود وأرحم ولكن الله سبحانه وتعالى إنما يضع ذلك في محله اللائق به فإنه سبحانه وتعالى موصوف بالحكمة والعزة والانتقام والبطش وعقوبة من يستحق العقوبة فإذا كان المعول والاعتماد على حسن الظن بالله على مجرد صفاته وأسمائه فإنه إذا كان الأمر كذلك سيشترك البر والفاجر والمؤمن والكافر والتقي والشقي في هذا الأمر بناء على مغفرة الله وحسن الظن به ما دامت أسماؤه رحمة ومغفرة وصفاته رحمة ومغفرة وفضل وإحسان apabila ada seseorang yang mengatakan bahwa memungkinkan bagi seseorang berhusnudzan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Azza wa Jal sangat luas ampunannya sangat luas rahmatnya dan Allah Azza wa Jal senantiasa memaafkan hamba-hambanya sehingga dia tetap melakukan sebab-sebab kebinasaan namun dia berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah pasti akan mengampuninya Allah pasti akan merahmatinya Allah Azza wa Jal pasti akan senantiasa mengalahkan kemarahannya sebab rahmat Allah itu mengalahkan kemurkaannya dan lalu kemudian dia menjadikan sebab-sebab kebinasaan yang dia lakukan lalu disertai dengan berbaik sangka bahwa Allah Maha Pengampun dan Allah menerima ampunannya maka dikatakan kepadanya memang benar bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha kasih sayang Allah Azza wa Jal rahmatnya mengalahkan kemarahannya dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sangatlah mulia sangatlah dermawan dan sangatlah penyayang kepada hamba-hambanya namun itu semua hendaknya diletakkan pada tempat yang layak yang sesuai dengan apa yang menjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala sebab Allah Azza wa Jal sebagaimana Allah Tabaraka wa taala disifati dengan rahmat disifati dengan maghfirah bahwa Allah maha pengampun kepada hamba-hambanya namun juga Allah Azza wa Jal memiliki sifat hikmah di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menempatkan sesuatu pada tempatnya dan Allah Azza wa Jal juga maha perkasa Allah Azza wa Jal juga memiliki sifat membalas dan sangat keras siksaannya bagi orang-orang yang berhak untuk mendapatkan siksaan tersebut. Kalaulah seandainya seseorang hanya bersandar kepada husnudzan, bersandar kepada baik sangkanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena Allah itu Maha Rahmah, Maha Penyayang dan Maha Mengampuni hambanya. Jika demikian, tidak ada perbedaan antara seorang yang taat dengan seorang yang fajir, antara seorang mukmin dan seorang yang kafir dan tidak ada perbedaan antara seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan seorang yang sengsara maka sebagaimana nama-nama Allah menunjukkan rahmatnya kasih sayangnya dan ampunannya kepada hamba-hambanya juga perlu diketahui bahawa Allah Azza wa Jal maha keras siksaannya murka kepada hamba-hambanya yang merusak syariat Allah Azza wa Jal فما ينفع يقول ابن القيم رحمه الله فما ينفع المجرم أسماؤه وصفاته وقد باء بغضبه وسخطه وتعرض للعنته ووقع في محرماته ووقع في حرماته وانتهك محارمه قال رحمه الله فما ينفع المجرم أسماؤه وصفاته وقد باء بغضبه وسخطه وتعرض للعنته ووقع في محرماته وانتهك محارمه Lalu kemudian berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa tidaklah memberi manfaat bagi seorang pelaku kejahatan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan rahmatnya sementara dia melakukan sesuatu yang menyebabkan murka Allah kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala dia melakukan sesuatu yang menyebabkan laknat Allah kepadanya dia terjatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala dan dia telah merusak kehormatan syariatnya qala rahimahullahu bal husnul dhanni ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل السيئة بالحسنة واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة ثم أحسن الظن قال فهذا حسن ظن والأول غرور Lalu kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah taala melanjutkan ucapannya. Namun husnudzan itu berbaik sangka kepada Allah itu hanyalah memberi manfaat bagi seorang yang bertaubat kepada Allah bagi orang yang menyesali akan perbuatan keburukan yang dia lakukan lalu kemudian dia meninggalkan kemaksiatan tersebut dan mengganti keburukan itu dengan amalan kebaikan lalu kemudian dia memanfaatkan sisa usianya untuk melakukan amalan-amalan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian dia berbaik sangka bahwa Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Luas rahmatnya maka inilah yang dimaksud dengan husnudzan yang sebenarnya berbaik sangka kepada Allah adapun yang pertama pada hakikatnya itu adalah merupakan tipu daya syaitan وله في هذا الباب كلام كثير ونافع ومفيد قال في أثنائه ولا تستطل هذا الفصل فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد أي لا تمل من كثرة وطول الكلام في هذا الباب فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد dan al Qayyim rahimahullah taala dalam permasalahan ini beliau memiliki pembahasan yang cukup panjang dan beliau mengingatkan bahawa jangan engkau merasa bosan untuk membahas perkara ini karena sesungguhnya kebutuhan seseorang terhadapnya itu sangatlah diperlukan bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala panjangnya pembahasan tentang permasalahan ini itu sangat penting karena sangat dibutuhkan oleh setiap hamba agar kemudian dia mengoreksi dirinya. Faya akhil karim, kama annaka tatadhakkaru anna Allah ghafurur rahim, tadhakkar anna Allah syadidul iqab wa annahu azizun dhu intiqam. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين وتذكر أنه يغار إذا انتهكت محارمه سبحانه وتعالى Maka saudara fi yang mulia Sebagaimana engkau mengingat bahwa Allah Azza wa Jal Maha pengampun lagi maha penyayang Hendaknya engkau pula mengingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Sangat keras siksaannya Sangat keras pembalasannya Dan tidaklah ditolak Apa yang menjadi ketetapan adab Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah ditetapkan kepada kaum yang mujrim yang melakukan tindakan-tindakan kejahatan itu wa ma ahlaka al-umam as-sabiqah illa annahum ta'addaw hududahu wa intahaku maharimahu wa barazuhu بالذنوب والمعاصي dan tidaklah Allah Azza wa Jal membinasakan umat-umat terdahulu melainkan disebabkan karena mereka melampaui batasan syariat Allah Subhanahu wa taala dan mereka telah merusak kehormatannya وما من مصيبة وعقوبة تقع على العبد وتلم به إلا بسبب ذنوبه ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى dan tidaklah satu musibah yang menimpa seorang hamba dan tidaklah satu hukuman yang menimpa seorang hamba melainkan disebabkan karena sebagian perbuatan dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan Allah azza wajalla berfirman walau yu'akhidullahu an-nasa bidhulmihim ma taraka 'alayha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma kalau seandainya Allah azza wajalla menghukumi manusia berdasarkan setiap kezaliman yang mereka perbuat niscaya Allah tidak akan menyisakan satu pun di muka bumi ini akan tetapi Allah memberi tempo dan mengakhirkan hukum terhadap mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. ولكنه سبحانه وتعالى أهل التقوى وأهل المغفرة وما أكثر الذين اعتمدوا على رحمته وغفرانه وفضله فارتكبوا محارمه وضيعوا حدوده ونسوا أن الله شديد العقاب namun Allah Azza wa Jal Allah Tabaraka wa Ta'ala dialah yang berhak bagi hamba-hambanya untuk bertakwa kepadanya dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mengampuni hamba-hambanya namun demikian banyak dari hamba-hamba Allah yang mereka bersandar kepada rahmat Allah kasih sayang Allah bahwa Allah itu pemaaf bahwa Allah itu dermawan lalu kemudian mereka pun menelantarkan dan meninggalkan perintah-perintah Allah lalu mereka melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka lalai dan lupa bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangatlah keras siksaannya wa hal yakunu fi hikmatillahi subhanahu wa taala an yusawiya bainal muti'i wal 'asi وبين البر والفاجر وبين المحسن والمسيء قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وقال تعالى أم نجعل المتقين كالفجار قال يحيى بن معاذ من أعظم الاغترار التمادي في الذنوب مع رجاء العفو من غير ندامة وتوقع, الغر وتوقع القرب من الله تعالى بغير طاعة وتوقع القرب من الله تعالى بغير طاعة وانتظار زرع الجنة ببذر النار وطلب دار, وطلب دار المطيعين بالمعاصي وانتظار الجزاء بغير عمل والتمني على الله عز وجل مع الإفراط apakah sejalan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang adil yang dibangun di atas keadilan ketika Allah menyamakan antara seorang hamba yang taat kepada Allah dengan seorang yang berbuat maksiat apakah sejalan dengan hikmah Allah ketika Allah menyamakan antara seorang yang senantiasa berbuat kebaikan dengan seorang yang senantiasa berbuat kefajiran? Apakah sejalan dengan hikmah Allah antara seorang yang senantiasa berbuat ihsan dengan seorang yang melakukan keburukan dan kejahatan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus salihat. Apakah orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menyamakan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh apakah sama antara hidupnya mereka dengan matinya mereka alangkah buruk apa yang telah menjadi hukum di tengah di antara mereka demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman am naj'alul muttaqina kal fujjar apakah kami menjadikan orang-orang yang bertakwa itu sama seperti orang orang-orang yang melakukan kejahatan dan berkata Muaz Yahya bin Muaz rahimahullah taala sesungguhnya termasuk di antara kondisi di mana seorang tertipu dengan tertipunya ya min a'zamil ikhtiram sesungguhnya termasuk di antara bentuk tertipunya seseorang at-tamadi fid ketika dia terus-menerus melakukan perbuatan dosa lalu dia berharap mendapatkan ampunan dari Allah sementara dia tidak menyesali perbuatan yang dia lakukan. Wa tawaqqu'ul qurbu Allah ta'ala bighairi ta'ah. Lalu dia berharap bisa dekat dari Allah Subhanahu wa ta'ala sementara dia tidak melakukan amalan ketaatan. Wa intidharu zar'il janna bi badrin nar dan dia menanti agar mendapatkan tanaman surga sementara yang dia tabur adalah api neraka. Wa talabu daril muti'ina bil ma'asi lalu dia mengharapkan agar bisa tinggal bersama dengan orang-orang yang taat namun yang dia lakukan adalah perbuatan kemaksiatan wantidharul jaza bi ghairi amal dan dia menanti mendapatkan balasan kebaikan sementara dia tidak melakukan amalan saleh wattamanni 'ala Allah azza wa wajalla al ifrat lalu dia berangan-angan bahwa dia akan meraih kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala sementara dia melakukan perbuatan-perbuatan yang melalaikan ومع هذا كله فإن المقدمة الرابعة التي ينبغي العلم بها أن الله قد نوع طرق الخيرات وأسباب النجاة كما أنه سبحانه وتعالى غفور شكور يغفر الكثير من الزلل ويشكر القليل من العمل فإذا تأملنا كثيرا من الأعمال وما أعد الله سبحانه وتعالى لفاعليها من الأجور العظيمة والعطايا الجسيمة ومن, ومن فرص الفوز بالجنة والنجاة من النار لعلمنا أننا في غفلة عظيمة Lalu kemudian setelah kita mengetahui apa yang telah disebutkan pada pendahulu yang ketiga lalu kemudian kita melanjutkan ke pendahulu atau mukaddimah yang keempat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam jenis jalan-jalan menuju kepada kebaikan dan berbagai macam sebab-sebab menuju kepada keselamatan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun Allah Azza wa Jalla berterima kasih kepada hambanya ketika dia melakukan kebaikan maka Allah Azza wa Jal maha pengampun terhadap sekian banyak dari kekeliruan dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh hambanya sebagaimana Allah Azza wa Jal berterima kasih kepada hambanya meskipun apa yang diamalkan itu sedikit maka apabila kita memperhatikan sekian banyak dari amalan-amalan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi orang-orang yang melakukan amalan tersebut di mana mereka akan meraih pahala yang berlipat ganda maka di saat itu kita pun menyadari diri kita bahwa sesungguhnya kita berada dalam kelalaian maka amalan-amalan yang menyelamatkan seorang dari neraka itu banyak sementara kesempatan untuk meraih ridha Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala itu pula banyak lalu kemudian kita kembalikan pada diri kita sungguh banyak kelalaian yang telah kita perbuat فمن أضاع جميع الفرص الممكنة وفرط في جميع أسباب النجاة فهو فهو هالك مخذول محروم لا يستحق رضوان الله سبحانه وتعالى بنص نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يهلك على الله إلا هالك maka barang siapa yang menyia-nyiakan seluruh kesempatan-kesempatan yang menyebabkan dia meraih keselamatan lalu dia menelantarkan setiap dari sebab-sebab yang membawa kepada keselamatan tersebut namun dia menyia-nyiakannya dia menelantarkan kesempatan itu maka sungguh dialah orang yang hina dialah orang yang binasa dialah orang yang tercegah dari kebaikan dan dialah orang yang tidak sepantasnya untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan dalil dari nas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yahliku ala Allah illa halik dan tidaklah seseorang itu binasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kecuali orang yang benar-benar binasa ولا يهلك على الله إلا هالك أي من أصر على التجري على السيئة عزما وقولا وفعلا وأعرض عن عن الحسنات هما وقولا وفعلا فإن مثل هذا لا خير فيه وهو الهالك الذي لا يهلك على الله إلا هالك Maka apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yahliku ala Allah illa halik maksudnya barang siapa yang terus menerus melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan baik secara niatnya apakah ataukah ucapannya ataukah perbuatannya lalu dia berpaling dari seluruh amalan-amalan kebaikan baik niatnya demikian pula ucapan dan perbuatannya maka orang yang seperti ini tidak ada kebaikan padanya maka dialah orang yang binasa dan tidak ada orang yang binasa di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan dia benar menjadi orang yang binasa وهذا الحديث وهذا اللفظ جاء في بعض روايات حديث ابن عباس إن الله كتب الحسنات والسيئات إلى آخر الحديث dan lafaz ini lafaz yang disebutkan dalam hadis tadi itu di, merupakan bahagian dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan al hasanat wa syi'at bahwa sesungguhnya Allah azza wajal telah mencatat setiap dari amalan-amalan kebaikan demikian pula amalan-amalan keburukan. فإن الله سبحانه وتعالى قد ضاعف الحسنات لمن عملها وأعطى الحسنة لمن نواها ومن هم بالسيئة لم يكتبها عليه حتى يعملها فإن عملها كتبها عليه واحدة بدون مضاعفة الله عز وجل telah melipat gandakan setiap dari amalan-amalan saleh itu. di mana Allah tabaraka taala apabila seorang hamba meniatkan untuk melakukan satu amalan kebaikan maka Allah tabaraka taala telah mencatat baginya satu kebaikan lalu kemudian ketika dia telah melakukan amalan kebaikan tersebut maka Allah azza wa wajal mencatat satu amalan kebaikan menjadi sepuluh kebaikan lalu kemudian dilipat gandakan menjadi tujuh ratus kali lipat يقول ابن رجب رحمه الله تعالى ولا يهلك على الله الا هالك يعني بعد هذا الفضل العظيم من الله والرحمه الواسعه منه بمضاعفه الحسنات والتجاوز عن السيئات لا يهلك على الله الا من هلك والقى بيده الى التهلكه وتجرا عن الحسنات وتجرا على السيئات ورغب عن الحسنات وأعرض عنها ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه ويل لمن غلبت وحدانه عشراته dan disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan makna dari hadis wala yahliku 'ala Allah illa halik setelah Nabi SAW menyebutkan keutamaan yang besar yang Allah berikan bagi seorang hamba yang melakukan kebaikan dan rahmat yang begitu luas yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya dengan dilipat gandakannya amalan-amalan kebaikan dan dimaafkannya keburukan-keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba maka tidak ada lagi yang binasa di sisi Allah kecuali orang yang benar-benar binasa dan orang yang telah mencampakkan dirinya ke dalam kebinasaan ketika dia lancang untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan dia berpaling dari melakukan amalan-amalan kebaikan dan meninggalkan amalan kebaikan tersebut oleh karena itu berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sungguh celaka orang yang kesalahan-kesalahannya justru mendominasi kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ويل لمن غلبت وحدانه عشراته معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى من فعل إذا فعل العبد السيئة كتبها واحدة إذا فعل العبد الحسنة ضاعفها إلى عشر إلى عشرة أضعاف أو إلى أضعاف كثيرة أو إلى سبعمائة ضعف فويل لمن جاءت هذه الحسنات الواحدة الواحدة فغلبت العشرات فويل لمن جاءت هذه السيئة الواحدة الواحدة فغلبت العشرات المضاعفة من الحسنات Makna dari ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Wailun liman ghalabat wahdanuhu asharatih." Maksudnya bahwa Allah Azza wa Jal telah menerangkan kepada hambanya satu kebaikan, satu kejahatan diganjar dengan satu dosa. satu kesalahan diganjar dengan satu dosa sementara amalan saleh amalan kebaikan itu dicatat oleh Allah satu amalan kebaikan menjadi sepuluh lalu kemudian sepuluh ini dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi tujuh ratus kali lipat maka sungguh celaka sungguh binasa bagi seorang yang kesalahan-kesalahan yang hanya dicatat satu kesalahan menjadi satu dosa itu mampu mendominasi dan mengalahkan amalan soleh yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Wa kullu hadha min fadlillahi subhanahu wa ta'ala idh dha'afa al-hasanati hatta takthur wa tazid 'ala as-sayyi'at لكثرة سيئات بني آدم فمن حرم هذه السعة وضيق عليه رحبها حتى غلبت سيئاته مع إفرادها حسناته مع تضعيفها فهو الهالك الذي سبق عليه ذلك في أم الكتاب maka itu semua yang menunjukkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang mampu mengalahkan kesalahan-kesalahan tersebut. Hal ini disebabkan karena begitu banyak kesalahan yang dilakukan oleh Bani Adam oleh manusia sehingga barang siapa yang disempitkan untuk melakukan kebaikan lalu kemudian kesalahan-kesalahan yang satu kesalahan dihitung menjadi satu dosa sementara kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan menjadi sepuluh, menjadi tujuh ratus kali lipat namun kesalahan mampu mendominasi dan mampu mengalahkan banyaknya kebaikan, maka sungguh dialah orang yang benar-benar binasa dan menunjukkan bahwa dia menelantarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ولذلك من أعظم الهلكة والخذلان والحرمان أن يحرم العبد من أعمال يسيرة جدا جدا وفيها أجور عظيمة جدا جدا فيها الجنة وهي أعمال يسيرة على من يسرها الله أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم وقبل ذلك لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم Oleh karena itu termasuk di antara kebinasan yang terbesar ketika seorang hamba dicegah dari melakukan amalan-amalan yang ringan sementara di sana terdapat pahala yang besar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Di sana ada pahala surga. Di sana ada janji Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk menjadi penghuni surga sementara amalan yang dia lakukan merupakan amalan-amalan yang sedikit. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya kalian tidaklah masuk ke dalam surga hingga kalian beriman dan tidaklah kalian beriman hingga kalian saling cinta mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang apabila kalian melakukannya niscaya akan menumbuhkan saling cinta di antara kalian yaitu tebarkanlah salam di tengah-tengah kalian. ولذلك أبخل الناس من بخل بالسلام وأعجز الناس من عجز عن الدعاء مع سهولة هذه الأعمال تجد من يبخل في رد السلام وتجد من يعجز في رفع يديه إلى الله يا رب يا رب فماذا بعد هذا العجز من عجز وماذا بعد هذا الكسل من كسل قد ترفع يدك إلى الله فتدعو بالجنة فيعطيك الله إياها وتدعو الله أن ينجيك من الفتن فيسلمك منها فماذا بعد عجزنا من عجز نسأل الله اللطف والمسامحة oleh karena itu manusia yang paling kikir adalah manusia yang kikir untuk menyebarkan salam sebagaimana manusia yang paling malas paling lemah adalah manusia yang paling berat untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala engkau mendapati ini merupakan amalan-amalan yang ringan menebarkan salam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah satu hal yang sulit dilakukan oleh seseorang namun kita mendapati ada seorang yang bakhil yang kikir untuk menyebarkan salam untuk mengucapkan salam dan dia kikir untuk dia berat dan dia malas untuk mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah Azza wa Jalla apalagi yang paling kikir setelah hal ini apalagi yang paling malas setelah seseorang merasa berat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan memungkinkan baginya untuk berdoa kepada Allah mengangkat kedua tangannya lalu kemudian Allah Azza wa Jalla mengabulkan permohonannya menyelamatkan dia dari berbagai macam fitnah dari berbagai macam hal-hal yang dapat membinasakan namun dia meninggalkan itu ini adalah merupakan kerugian yang sebenar-benarnya kerugian minal khusran wal hirman wal khudlan an yudhkaran nabiyul mustafa sallallahu alaihi wasallam ala masami'ina فلا نحرك شفتينا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم demikian pula termasuk di antara kerugian termasuk di antara terjegahnya seseorang dari kebaikan dan termasuk di antara kehinaan ketika disebut nama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kita mendengarkannya melalui pendengaran-pendengaran kita lalu kita sama sekali tidak menggerakkan kedua bibir kita untuk bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sal nafsaka kam marratan harrakta shafataika wa lisanaka wa attarta famaka bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam maka tanyakanlah dirimu sendiri sudah berapa banyak engkau menggerakkan lisanmu engkau menggerakkan bibirmu untuk mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam تكلم نعم تكلم ما استطيع تكلم ها تكلم هو يحب أن يرى شفاهة Kata beliau, semenjak saya datang ke Indonesia, ketika disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak melihat ada seorang yang hadir di majlis menggerakkan kedua bibirnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini. Menggerakkan kedua bibir saya tidak melihat. Munak di aswat murtafi'ah. Ya? Sementara di sana ya. orang-orang yang lain itu kalau mendengarkan nama Nabi, oh, suaranya tinggi terangkat suaranya tinggi yani hadi mubalagh hum yarfa'un aswatuhum bi nahnu nurid istihkaka shafatayn faqat mereka itu sampai mengeraskan suaranya bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita inginkan dari antum hanya menggerakkan dua bibir untuk bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aruni asnanakum beliau ingin melihat gigi-gigi antum -gigi ini menyebutkan salat kepada Rasulullah biasakan ya akhwan bersolawat gerakkan bibir itu tidak cukup di dalam hati tidak cukup hanya sekedar di dalam hati harus digerakkan minimal digerakkan kedua bibir ini ketika seseorang mengucapkan salawat barakallah ومن صلى ولا قرأ الفاتحة بهذه الطريقة فصلاته باطلة. Barang siapa yang mengerjakan salat Lalu kemudian dia membaca Al-Fatihah dengan hatinya Tanpa menggerakkan bibirnya Maka solatnya batil Al-an atma'nantu anna indakum asnan Sekarang saya baru tenang Ternyata kalian masih punya gigi Al-an fakat Arba'a ashur Mustahil يقول النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang kikir adalah orang yang disebut namaku di sisinya lalu dia tidak bersalawat kepadaku. Wa 'inda Ibn Hibban min hadits Abi Hurairah sahahahu Syekhuna Al-Wadi'i rahimahullah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala وما قعد قوم في مجلس أو وما قعد قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ذلك المجلس حسرة وندامة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب dan diriwayatkan oleh Ibn Hibban rahimahullah taala dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang hadis ini disahihkan قال شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى هو شيخه أكثر مني فقد درس على الشيخ مقبل سنوات عديدة وأنا أيام يسيرة bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidaklah satu kaum itu duduk di satu majlis yang mana di majlis tersebut dia tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa taala dan dia tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan pada hari kiamat kelak majlis yang dia duduk tanpa zikir tanpa bersolawat kepada Nabi itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat nanti meskipun dia masuk ke dalam surga dengan pahala yang dia bawa wa min a'zami al-khudlani wal khusran an tamurra mawasim taati أن تمر مواسم الطاعات والخيرات والبركات فيخرج منها الإنسان محروما لم يستغلها فيما ينفعه ويقربه إلى الله ولهذا جاء في الحديث رغم أنف رغم أنف رغم أنف الثلاثة الذين أمن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم على خسرانهم وشقاوتهم وهم من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما عند الكبر فلم يغفر له ومن انسلخ رمضان فلم يغفر له ومن ذكرت عنده فلم يصل علي Kemudian juga termasuk di antara kerugian yang sangat besar ketika waktu-waktu atau musim-musim kesempatan seseorang melakukan ketaatan musim-musim kesempatan bagi seorang untuk memperbanyak kebaikan lalu kemudian seseorang keluar meninggalkan masa-masa dan musim-musim tersebut dalam keadaan dia tercegah untuk melakukan kebaikan untuk mendapatkan hal-hal yang memberi manfaat kepadanya oleh karena itu disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tiga kali mengatakan raghima anfu rajul raghima anfu rajul raghima anfu rajul sungguh hina merugi seseorang sungguh merugi seseorang sungguh merugi seseorang nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengaminkan tiga jenis manusia ini yang pertama adalah seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya hidup namun itu tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah seorang yang memasuki bulan Ramadhan, lalu setelah itu dia meninggalkan bulan Ramadhan dalam keadaan dosa-dosanya tidak diampuni Allah kemudian yang ketiga adalah yang namaku disebutkan di sisinya yaitu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian dia tidak bersalawat kepadaku al-muqaddimatul khamisah anna fadlallahi azim fi babil hasanati was sayyiat fa awalan إن الله سبحانه وتعالى جعل الحسنات تضاعف وجعل السيئات إذا فعل الإنسان السيئة جعلها سيئة واحدة فلا يضاعفها كما يضاعف الحسنات ثانيا ان الله سبحانه وتعالى شرع لنا اسبابا واعمالا لبقاء الحسنات وزوال السيئات ثالثا إن الله سبحانه وتعالى شرع لنا أسبابا لتبديل السيئات إلى الحسنات وهذا باب طويل الكلام فيه لا يكفي له محاضرة ولا محاضرتان ولا ثلاث ولكنه دال على فضل الله وكرمه وجوده وإحسانه ويؤكد لنا أنه لا يهلك على الله إلا هالك Kemudian pendahulu yang kelima atau mukaddimah yang kelima hendaknya kita mengetahui bahawa keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala itu sangatlah besar berkaitan dengan amalan-amalan kebaikan demikian pula amalan-amalan keburukan dan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala Allah berikan kepada hambanya itu bisa kita ketahui dari tiga perkara yang pertama ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan-amalan kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Sementara keburukan-keburukan satu keburukan yang dilakukan maka hanya satu yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa Allah Azza wa Jalla telah mensyariatkan kepada kita sebab-sebab yang dengan sebab-sebab itu kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu tetap selalu ada sementara keburukan-keburukan itu dihilangkan dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga bahwa Allah Azza wa Jalla telah mencariatkan kepada hamba-hambanya sebab-sebab yang dengannya kesalahan-kesalahan itu digantikan dengan kebaikan-kebaikan. Maka pembahasan tentang perkara ini itu sangat panjang sekali dan tidak mencukupi apabila kita membahas dalam satu kajian atau dua atau tiga pertemuan namun butuh pembahasan yang panjang namun dari sini kita mengetahui bahwa keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hambanya itu sangatlah besar sekali kedermawanan Allah azza wa jal dengan dibalasnya amalan-amalan kebaikan dan dilipat gandakan dari apa yang dilakukan oleh hamba Allah subhanahu wa ta'ala tersebut wal na'khud mas'alatan wahidah وهي مسألة تبديل السيئات إلى حسنات كما جاء في سورة الفرقان بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الذين وقعوا في الفواحش والجرائم من قتل وزنا وغير ذلك فإنه توعدهم سبحانه وتعالى بالعذاب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ما معنى هذه الآية وكيف يكون مثل هذا maka <clears throat> dalam pertemuan ini saya ingin menyebutkan satu permasalahan yang berkaitan dengan pendahulu yang kelima ini yaitu tentang permasalahan digantikannya kesalahan-kesalahan dan keburukan menjadi kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Tabaraka wa taala menyebutkan dalam suratul Furqan tentang seorang hamba yang dia telah melakukan sekian banyak perbuatan-perbuatan kejahatan dari perbuatan zina dan yang lainnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kecuali orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala lalu dia beriman dan beramal saleh, faulaika yubaddillahu sayyiatim hasanat maka mereka-mereka itu Allah subhanahu wa ta'ala mengganti kejahatan atau dosa-dosa yang mereka lakukan Allah subhanahu wa ta'ala menggantinya dengan kebaikan-kebaikan apa makna dari ayat ini هذه الآية اختلف فيها المفسرون وأهل العلم اختلافا كثيرا نظرا لما فيها من إشكال عند بعض أهل العلم ayat ini dan tentang makna ayat ini terjadi perselisihan di kalangan para ahli tafsir perselisihan yang banyak sekali karena mereka memandang tentang apa yang terkandung di dalam ayat ini adanya sebuah permasalahan. فإن بعض أهل العلم قال إن الذي يعبد الله خمسين سنة مثلا فيصلي ويصوم ويفعل الخيرات والآخر في سنه ومثل عمره يعمل المعاصي والجرائم والفواحش خمسين سنة ثم يتوب هذا المجرم ويؤوب إلى الله فيبدل الله سيئاته حسنات فقد يفوق ذلك الذي يعبد الله من بداية عمره فكيف يكون هذا هكذا استشكل بعض أهل العلم sebab sebagian para ulama menganggap ada problem yang terkandung di dalam ayat ini. Misalnya, seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan ibadah selama 50 tahun. Sepanjang umurnya dia beribadah kepada Allah. Dia salat, dia berpuasa dan dia melakukan ibadah yang lain. Sementara yang lainnya, yang satu ini selama 50 tahun dia melakukan kejahatan. Dia berbuat maksiat. Lalu kemudian setelah itu baru dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah mengganti kesalahan-kesalahan yang dia lakukan menjadi kebaikan-kebaikan. Dan bahkan boleh jadi seorang yang sekian lamanya bermaksiat selama 50 tahun lalu dia bertaubat dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya boleh jadi dia lebih tinggi kedudukannya daripada seorang yang melakukan ibadah sejak awal sehingga inilah yang menjadi permasalahan tentang makna ayat ini oleh sebagian para ulama. وهذه الآية تكلم عليها أهل العلم كثيرا وأوردها ابن القيم في كتب في عدد عدد من كتبه وتوسع فيها في مدارج السالكين وأورد الأقوال وأدلتها وأجاب عنها. Dan ayat ini para ulama banyak sekali berbicara tentangnya. Termasuk di antara yang membahas tentang ayat ini adalah Ibnul Qayyim rahimahullah taala di mana beliau merinci tentang permasalahan ini dan beliau menyebutkan pendapat-pendapat para ulama dalam memahami ayat ini dan beliau sangat luas pembahasannya dalam kitab Madarijus Salikin beliau menyebutkan eh, eh, ucapan-ucapan uh, uh, para ulama lalu kemudian beliau merojihkan dan menjawab setiap dari problem yang dianggap oleh sebagian para ulama tersebut. وخلاصة ما رجحه رحمه الله تعالى أن العبد الذي أفرط على نفسه في المع... بالمعاصي فإن الله يبدل سيئاته حسنات إذا تاب وأناب وصدق في توبته وتضرع إلى الله كثيرا وتذكر حسنا وتذكر تلك السيئات فكلما تذكرها ازداد توبة وازداد إنابة وازداد إقبالا على الله جل وعلا فكلما ذكر تلك المعاصي التي كان يقع فيها احترق قلبه وتألمت نفسه و كفر عن سيئاته وزاد استغفارا وإنابة ودعاء وتضرعا وأعمالا صالحة فإنه بهذا يبدل الله سيئاته حسنات فيأتي يوم القيامة وقد بدل الله تلك السيئات إلى حسنات فكان من أعظم الفائزين بما تاب ووقع في قلبه من صدق وإنابة وخشية وتضرع وانكسار وإقبال على الله جل وعلا kesimpulan <clears throat> dari apa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala beliau menjelaskan bahawa seorang hamba yang dahulu dia lalai dengan melakukan sekian banyak perbuatan kemaksiatan Lalu kemudian Allah Azza wa Jal mengganti kemaksiatan yang dia lakukan berubah menjadi amalan-amalan kebaikan. Kejahatan berubah menjadi hasanat, menjadi kebaikan. Itu apabila hamba tersebut bertaubat kepada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia jujur dalam taubatnya. Dia benar-benar menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dia mengingat dosa-dosa yang pernah dia lakukan maka di saat itu pula dia mengingatnya lalu kemudian dia menyesali apa yang telah dia lakukan dan semakin bertambah pendekatan dirinya kepada Allah dengan bertaubat dan semakin bertambah sikap inabahnya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap kali dia mengingat perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang dia lakukan maka hatinya terasa membakar dan dia merasa penyesalan yang mendalam di dalam dirinya sehingga dia berusaha untuk kemudian menghapuskan kejahatan-kejahatan tersebut dan menggantinya dengan amalan-amalan kebaikan dengan amalan-amalan yang saleh maka semakin bertambah pula istighfarnya mohon ampunnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala maka di saat itulah Allah Azza wa Jalla mengganti kesalahan-kesalahan yang dia lakukan menjadi kebaikan-kebaikan sehingga dia datang pada hari kiamat dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah mengganti kesalahan-kesalahan tersebut dan berubah menjadi amalan-amalan kebaikan maka di saat itulah hamba ini termasuk di antara hamba yang paling meraih kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian di dalam hatinya muncul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dia merasa hina di hadapan Allah dan dia senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasma' ila fiqhin 'azim li Abi Ubaidah bin al-Jarrah radhiyallahu anhu qala ala ألا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين ألا بادر ألا بادر السيئات القديمات بالحسنات الحديثات فلو أن أحدكم أخطأ ما بينه وبين السماء والأرض ثم عمل حسنة لعلت فوق سيئاته حتى تقهرهن أخرجه الإمام أحمد في كتابه الزهد Perhatikanlah fikih yang sangat agung yang disebutkan oleh Abu Ubaidah rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan Abu Ubaidah bin Jarrah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan ketahuilah boleh jadi orang yang hendak memutihkan pakaiannya dia membersihkan pakaiannya hingga putih namun dia mengotori agamanya boleh jadi seorang yang hendak memuliakan dirinya namun pada hakikatnya dia menghinakan dirinya ingatlah hendaknya kalian bersegera untuk mengganti kejahatan-kejahatan di masa lalu maka gantilah dengan kebaikan-kebaikan yang baru yang kalian lakukan kalau seandainya salah seorang kalian melakukan kesalahan antara dia melakukan kesalahan yang banyak sebanyak kesalahan antara bumi dan langit atau antara dia dengan bumi dan langit lalu kemudian dia melakukan satu amalan kebaikan niscaya amalan kebaikan tersebut akan mengalahkan kejahatan-kejahatan yang pernah dia lakukan hingga kebaikan itu menguasai kesalahan-kesalahan tersebut dan kebaikan itulah yang akan menutupi kesalahan itu al-muqaddimatu sadisah أن الأعمال الصالحة لا تكون سببا للنجاة إلا إذا توافر فيها شرطان الإخلاص والمتابعة فلا تبحث عن النجاة في عمل من الأعمال الصالحة حتى تتحصل على الشرطين الأساسيين لقبول العمل Kemudian mukaddimah yang keenam bahwa amalan-amalan saleh yang dilakukan oleh seorang hamba itu tidak akan menjadi sebab keselamatan tidak akan menjadi sebab seorang akan meraih kemenangan hingga terpenuhi padanya dua syarat syarat yang pertama dia melakukan amalan itu dengan ikhlas dan syarat yang kedua dia melakukan amalan itu berdasarkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka jangan engkau mencari jalan keselamatan dalam keadaan hilang salah satu dari dua syarat tersebut tidak akan ada jalan yang mendatangkan kepada keselamatan hingga terpenuhi dua syarat ini tauhid yaitu ikhlas dalam beribadah demikian pula mengikuti petunjuk dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab keduanya merupakan dua syarat yang menjadi pondasi dari setiap amalan. فإذا فقد شرط أو الشرطان فاعلم أن العمل أقرب إلى الهلاك منه إلى النجاة وأقرب إلى الوزر والإثم منه إلى الأجر والثواب maka apabila tidak terpenuhi dua syarat atau hilang salah satu dari dua syarat tersebut maka maka ketahuilah bahwa sesungguhnya lebih mendekati kepada kebinasaan mendekati kebinasaan itu lebih dekat daripada mendapatkan keselamatan dan lebih mendekati kepada perbuatan dosa itu lebih daripada seseorang mendapatkan pahala. ولهذا فإنما كان واجبا مأمورا به عليك أن تفعله وما كان محرما عليك أن تجتنبه وما كان مستحبا عليك أن تفعله وما كان مكروها عليك أن تتركه وما تردد بين الإيجاب والاستحباب فإنك تفعله Oleh karena itu, apa yang menjadi perkara yang wajib yang diperintahkan bagimu, hendaknya kamu melakukan. Dan apa yang diharamkan, hendaknya engkau menjauhkan diri darinya. Dan apa yang sifatnya mustahab, anjuran, maka engkau berusaha untuk melakukannya. Dan apa yang dimakruhkan dan dibenci, maka hendaknya engkau meninggalkannya dan apa yang terdapat di antara keduanya dari perkara-perkara yang sifatnya mubah maka boleh bagimu untuk melakukannya ولكن الإشكال يحصل لكثير من الناس إذا تردد الأمر في العمل هل هو مشروع أم غير مشروع هل هو سنة أم بدعة akan tetapi yang menjadi problem yang kadang-kadang dihadapi oleh seseorang apabila dia ragu untuk menyikapi suatu amalan apakah amalan ini disyariatkan atau tidak disyariatkan apakah amalan ini sunnah ataukah amalan ini termasuk amalan bid'ah ولذلك فإن الحل والعلاج في هذا الباب هو السلامة والنجاة بأن تترك العمل إذا كان بهذه الصفة لم يدل عليه دليل صحيح يدل على شرعيته وتردد الأمر فيه بين كونه سنة أو بدعة فالسلامة تركه وعدم الإتيان به ولك الأجر عند الله جل وعلا أنك تنوي أنه لو كان مشروعا لعملته وأنك تتركه خشية الوقوع في البدعة وهذه أعمال ونوايا تؤجر عليها أجرا عظيما oleh karena itu solusi ketika engkau merasakan hal ini bahwa keselamatan dan an-najah yakni keselamatan adalah engkau meninggalkan amalan tersebut apabila engkau mengetahui bahwa amalan ini tidak ada dalil yang jelas yang menunjukkan disyariatkannya tidak ada dalil yang jelas yang menunjukkan bahwa itu dianjurkan maka yang menyebabkan engkau ragu apakah ini termasuk amalan yang disyariatkan atau tidak maka keselamatan bagimu adalah engkau meninggalkan amalan tersebut dan tidak melakukannya dan engkau mendapatkan pahala ketika engkau meniatkan bahwa kalau seandainya amalan itu disyariatkan niscaya aku akan mengamalkannya maka engkau mendapatkan pahala dengan ini namun kenapa engkau meninggalkannya karena engkau merasa khawatir apabila engkau melakukannya menyebabkan engkau terjatuh ke dalam bid'ah maka niat-niat dan tujuan-tujuan yang berasal dari dalam hati seorang untuk melakukan sesuatu itu memiliki pengaruh seseorang mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. وهذا أصل ذكره أهل العلم وحققه الإمام العلامة المعلمي رحمه الله تعالى في رسالة له في هذا الباب. dan ini adalah merupakan prinsip yang disebutkan oleh para ulama yang ditahqiq atau diterangkan oleh al-allamah al-muallimi rahimahullah taala dalam sebuah risalah khusus yang berjelaskan tentang permasalahan ini له رسالة في السنة والبدعة وله رسالة في الحديث الضعيف تكلم فيه عن هذه المسائل ونستفيد من هذا لكم أيها الإخوة ولنا وللأخوات وللسامعين والسامعات أنه إذا جاءتك رسالة في الواتساب أو في غيرها من الوسائل وأنت لا تعلم هل هذا الحديث صحيح هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف هل هذا الكلام الذي فيها حق أم باطل فإنك لا تنشره فإنك لا تنشره حتى تتيقن من صحته وإياك والنشر وإعادة النشر كما يفعل كثير من الناس من غير تأكد بل اجعل أنك إن علمت صحتها أرسلتها لم تعلم صحتها ولا بطلانها أوقفها عندك وأنت مأجور عند الله على إمساكك لها maka <clears throat> uh, al-allamah al-muallim rahimahullah ta'ala itu memiliki risalah yang menjelaskan tentang hal ini tentang sunnah dan bid'ah dan beliau juga memiliki risalah yang menjelaskan tentang hadis dhaif dan beliau berbicara tentang hal ini maka kita mengambil faedah dari apa yang hendak kita terangkan di sini wahai para ikhwan Wahai para akhwat Demikian pula setiap yang mendengarkan ucapan ini Bahawa ketika engkau menerima ada satu pesan Risalah Baik melalui whatsapp Atau melalui media-media sosial yang lainnya Yang engkau belum mengetahui tentang kebenarannya Engkau tidak mengetahui apakah hadis ini sahih ataukah hadis ini dhaif apakah ucapan ini hak ataukah ucapan ini batil engkau tidak mengetahuinya maka jangan sekali-kali engkau menyebarkan isi dari surat tersebut atau risalah itu sampai benar-benar engkau meyakini akan kebenarannya maka jangan sekali-kali engkau menyebarkan atau mengulangi penyebaran tersebut ke tempat-tempat yang lainnya tanpa engkau melakukan cross check terlebih dahulu namun hendaknya engkau menyimpannya dan engkau meniatkan kalau seandainya apa yang sampai kepadamu itu benar maka niscaya engkau menyebarkannya dan menyampaikannya kepada yang lain namun engkau belum mengetahui tentang kebenarannya maka hendaknya engkau menyimpannya dan tidak menyebarkannya adapun apa yang terdapat dalam niatmu insyaallah taala itu senantiasa diberi pahala di sisi Allah subhanahu wa taala dan engkau juga mendapatkan pahala ketika menahan diri dari menyebarkan sesuatu yang belum diketahui kebenaran dan kevalidannya. المقدمة السابعة أن تعلم أخي الكريم وأختي الكريمة أن أن الأعمال الصالحة لن تكون سببا من أسباب النجاة إلا بعد رحمة الله وفضله وكرمه فهذه الأعمال الصالحة التي نقوم بها إنما هي أسباب للنجاة ولا ينجو الإنسان إلا برحمة الله وغفرانه وفضله وكرمه فقد جاء في الصحيحين ما يدل على ذلك من حديث أبي هريرة Kemudian mukaddimah yang ketujuh bahwa amalan-amalan saleh yang dilakukan oleh seorang hamba itu hanyalah merupakan sebab-sebab yang mendatangkan keselamatan. Namun itu semua tidak akan menjadi keselamatan bagi seorang hamba kecuali setelah dia mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya engkau mengetahui bahwa apa yang kamu amalkan itu hanyalah merupakan sebab keselamatan namun dia tidak akan meraih keselamatan itu melainkan setelah Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan ini telah dikuatkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah anna النبي sallallahu alaihi wasallam qaal lan yudkhila ahadun amaluhu aljannah qalu wala anta ya rasulullah قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسددوا إلا أن يتغمدني الله برحمة أو بفضل ورحمة فسددوا وقاربوا yaitu hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tidaklah seorang hamba masuk ke dalam surga semata-mata karena amalannya. Lalu para sahabat bertanya, "Tidak pula engkau wahai Rasulullah?" Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak pula aku." Namun Allah Subhanahu wa taala telah meliputi aku dengan keutamaannya dan dengan rahmatnya. Maka oleh karena itu, hendaklah kalian istiqamah dan berupaya untuk mendekati keistiqamahan itu. وهذا الحديث لا يدل على أن دخول الجنة يكون بدون عمل فلا بد من العمل والعمل ضروري لدخول الجنة ولكن المراد بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فسددوا وقاربوا وبدليل قول الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وبدليل قول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وإنما المراد أن هذه الأعمال بمجردها لا تكون سببا لدخول الجنة على سبيل المعاوضة كالثمن والمثمن وإنما هي سبب بعد توفيق الله ورحمته وفضله وكرمه الذي يقبل العمل ويجزي عليه ويغفر السيئات ويمحوها <clears throat> Namun jangan difahami dari hadis ini bahwa seorang boleh masuk ke dalam surga tanpa beramal. Tidak difahami demikian. Beramal itu adalah merupakan satu keharusan untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasaddidu wa qaribu." Istiqomahlah kalian, jadi benarkanlah amalan kalian dan berusaha untuk mendekati keistiqomahan itu. Demikian pula berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun." Ta Masuklah kalian ke dalam surga berdasarkan apa yang telah pernah kalian amalkan dahulu. Demikian pula firman Allah, "Wa tilkal jannatu allati urithtumuha bima kuntum ta'malun." Ta Itu adalah surga yang telah diwariskan kepada kalian berdasarkan apa yang pernah kalian amalkan dahulu. Sehingga yang dimaksud di dalam hadis ini bahwa seseorang tidaklah masuk ke dalam surga berdasarkan amalannya seperti jual beli. Seperti jual beli, kamu membeli, kamu membayar barang tersebut, maka kamu pun mendapatkan apa yang kamu bayar. Namun bukan itu. Seorang tidak semata-mata dengan amalan menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, namun itu semua terjadi berdasarkan rahmat dari Allah setelah Allah Azza wa Jal memberi hidayah memberi taufik kepada seorang hamba lalu kemudian hamba tersebut semangat dalam beramal dan Allah Azza wa Jal menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosanya Mazid wahidah Mazid wahidah المقدمة الثامنة أنه مهما عملنا من أعمال صالحة فإن النجاة تبقى غيبا la nattali'u alaihi wa la nadhmanuh. Kemudian pendahulu yang kedelapan, mukaddimah yang kedelapan bahwa apapun yang kita amalkan dari berbagai macam amalan sesungguhnya keselamatan itu adalah sesuatu yang kita tidak ketahui. Kita tidak pernah mengetahui, tidak ada jaminan bahwa setelah kita beramal pasti kita akan selamat. Ayuhal ikhwatul kiram إن الإيمان النافع والعمل الصالح المنجي إنما هو العمل المتقبل الذي يتقبله الله ويرضاه من عبده وهذا الوصف لا يمكن لأحد أن يجزم لنفسه أو أن يضمن لنفسه حصوله وضمانه أن عمله مقبول عند الله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين الكمل والذين يؤتوا الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وثبت في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال من الخيرات ثم قلوبهم وجلة قالت أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر قال لا يا ابنة الصديق ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو يخاف ألا يقبل منه maka para ikhwas sekalian sesungguhnya iman yang bermanfaat dan amalan saleh yang menyelamatkan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah apabila amalan itu diterima oleh Allah dan tentang diterimanya amalan tersebut tidak mungkin bagi seseorang untuk bisa memastikan bahwa amalannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga seorang sama sekali tidak mengetahui dan tidak ada jaminan bahwa dia akan meraih keselamatan di sisi Allah ketika Allah Azza wa Jalla menyifati kaum mukminin yang sempurna di dalam firman-Nya walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un orang-orang yang mereka mengamalkan apa yang telah mereka amalkan dalam keadaan hati-hati mereka dipenuhi rasa takut bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ayat ini telah diterangkan dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Tirmizi Ibnu Majah Ahmad Al-Hakim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang siapa mereka yang dimaksud di dalam ayat tersebut. Aisyah bertanya, apakah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah orang yang suka berzina dahulu, orang yang suka mencuri, orang yang minum khamr? Maka diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan itu yang dimaksud wahai putri Abu Bakar Siddiq. Namun yang dimaksud di dalam ayat ini adalah seseorang yang dia rajin berpuasa, dia rajin bersedekah, dia rajin salat dalam keadaan dia khawatir jangan sampai amalan yang dia lakukan tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wasifan imam al anbiya wa imam al hunafa sallallahu alaihi wasallam Ibrahim al-Khalil حال بنائه للبيت الحرام وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم كان إبراهيم بن الورد إذا قرأ هذه الآية بكى إذا قرأ هذه الآية بكى ويقرأها وهو يبكي ويقول يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل منك demikian pula Allah Azza wa Jalla ketika menyifati Imamul Hunafa yaitu Ibrahim Khalilullah alaihi salam pada saat beliau membangun Baitullah maka di saat beliau membangun Baitullah Subhanahu wa taala di mana Allah Azza wa Jalla berfirman wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ketika Ibrahim mengangkat kaidah-kaidah atau pondasi-pondasi dari Baitullah bersama dengan anaknya Ismail maka mereka berdoa kepada Allah wahai Rabb kami terimalah amalan ini dari kami sesungguhnya engkau ya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui Wahaib Ibn al-Ward rahimahullahu ta'ala ketika beliau membaca ayat ini beliau menangis sambil beliau mengatakan wahai Ibrahim Khalilullah Khalilur Rahman engkau mengangkat pondasi-pondasi Baitullah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan engkau tetap khawatir jangan sampai apa yang apa yang engkau amalkan itu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang telah engkau lakukan فالإنسان يخشى على نفسه أن تكون أعماله مردودة وهو لا يشعر تكون مردودة لسبب من الأسباب التي لا يعلم بها إنما يتقبل الله من المتقين maka seorang hamba selalu merasa takut jangan sampai amalan-amalan yang dia lakukan dari amalan saleh ternyata ditolak di sisi Allah dalam keadaan dia tidak menyadari ditolak di sisi Allah karena satu sebab dari sebab-sebab yang dia tidak mengetahuinya oleh karena itu Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin sesungguhnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari hamba-hamba Allah yang bertakwa. Wa man yadhmanu nafsahu annahu minal muttaqin. Siapa yang bisa menjamin dirinya bahwa dia termasuk di antara hamba yang bertakwa? Wa ma'a dhalika fa innal insana la yaqnat wa la yai'as bal 'alayhi an yuhsina adh-dhanna bi rabbih fa innallaha karimun 'azim. يشكر القليل من العمل ويجازي عليه ولكن المقصود هنا ألا يعجب الإنسان بعمله وألا يستكثر عمله وألا يتمنن بعمله فيبطل عليه العمل وهو لا يشعر Namun bersamaan dengan ini semua Seorang hamba tetap dianjurkan untuk terus beramal Jangan dia berputus asa dia tetap berhusnudzan berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah azza wa jal berterima kasih kepada hambanya dengan sedikit amalan yang dia lakukan namun yang dimaksud di sini seorang hamba tidak diperbolehkan merasa ujub dengan amalan yang dia lakukan menyangka bahwa apa yang telah diamalkan itu sudah terlalu banyak atau dia mengharapkan sesuatu dari Allah subhanahu wa ta'ala di mana dia meyakini bahwa dia pasti akan selamat, dia pasti akan meraih kemenangan dalam keadaan dia tidak mengetahui apakah yang dia lakukan itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah Allah Azza wa tidak menerimanya karena sebab dari sebab-sebab yang ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sampai di sini alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah taala kita lanjutkan pada sesi yang terakhir. setelah al-maghrib insyaallah taala tafaddalu barakallahu fikum